Novielle Cousine, le Champs-Élysées, Maurice Chevalier. Le balık, le balık, bayılırım balığa. Kesmeyi, pişirmeyi severim. Önce keserim kafayı, sonra sökerim kılçığı. ama mes ça c'est toujours delish. Le balık, le balık, <laughs> Ortadan biçerim onları Deşerim içini tavaya atarım Taparım balığa ya siz Çok lezzetli bir yemek bu bakın Klasik usulde hazırladım Önce balyozla bir güzel ezin Sonra derisini de yüzüp ve karnını da kesip Sonra tat vermek için güzelce tuzlayın kaçırmışım Aman tanrım bu da ne? Kaçmış elimden niye? Çok şirin yaramaz bir yengeç. Keldomaj, adios, hoşça kal işte sos. Sonra da bularım una. Şimdi içini dolduracağız, ölüsün canın acımaz. Seni gidi şanslı yar. Kazana fırlat, yemede yanında yat. Todulu mon peso, au revoir.